Tama ka. May lolo nga akong ganon. E eh, kaya sa pamilya namin ako yung mahilig sa panggagamot. At uuwi ako sa fiesta. Gusto mo, sumama ka. Basta wala nang delikado doon sa inyo ha. Kapalit na pagiging maganda niya! Siya yung dahilan kung bakit may nawawalan talaga kita dito sa bari natin! Mapagpalang araw sa lahat ng mga kayanggaw saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Ganon din po si inyo Miss Clar at Sir Jay. Sa kwentong ibabahagi ko, dati po akong manggagamot. Manggagamot po ha at hindi po albularyo. Wala po akong espesyal na kakayahan maliban sa gumagamit lang ako ng halamang gamot para sa aking panggagamot. Pero noon, may kaibigan akong aswang raw siya ayon sa kanya dahil nga mahilig siya sa pagkaing hilaw. At ang pagkakaiba lang sa kanya, isa siyang kubang magandang babae. Ako si Henry. At ito, ang aking kwento. Bago ko simula ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Uy, Mags! Out mo na ba? Tara! Sabihin na tayo muwi. Oo, pero bakit parang ang aga mo ngayon? <laughs> i opening kasi ako kanina. Tsaka mas okay na yun para may kasama ka tsaka hindi ka mapagtripan sa daan. Eh, teka, ayos ka lang ba? Ah, wala to. Nadulas lang kasi ako kanina tumama yung balakang ko dun sa hagdan. Ang sakit nga eh. Hala, eh baka may pilay ka ah. May tumulong naman sa'yo doon. Sus, asa naman no? May awa ba sila sa Kuba? Eh, di ba wala naman? Mahirap talagang makatagpo ng anak ng Diyos. Ano ka ba? Pambihira naman. O siya, halika. Aalalayan na lang kita para hindi ka mahirapan dyan. <laughs> Mamaya makita pa ako ng girlfriend mo eh. Sabunutan pa ako nun. <laughs> Dito na ako, no? Hindi niya magagawa yun. <laughs> Talaga lang, ha? Psh, eh, iniwan ko na naman na yun eh. eh Siyempre, alam mo na, Kapag ang girlfriend ko hindi tanggap yung best friend ko, iwan ko talaga yun. Alam mo naman yun, di ba? Ano ka ba? Pero kung mahal mo talaga yung babae, hindi mo naman kailangang iwan para lang sa akin eh. Unfair naman yun sa buhay binata mo, di ba? Sus! Hindi ko ramdam na unfair yun, no? Alam mo kasi kahit mahal ko pa yung babae, may parte sa akin na hindi niya tanggap. Hindi ko talaga kailangang pagbilitan yung sarili ko doon, no? Ibig sabihin lang nun, hindi buo yung pagmamahal niya sa akin. Alam mo, dahil sa mindset mo na yan, hindi rin buo yung pagmamahal mo sa kanya. Bah, lugi ako no kung ibibigay ko ng buo yung sarili ko tapos sa kanya hindi. Ba't ko pa bubuin yung attention ko kung may ayaw naman siya sa akin, di ba? Huwag na lang, no? At saka, kaya ko naman mag-isa, Mags. Kung may darating, edi darating. Tsaka yung girlfriend, napakadali lang yan. Pero yung kaibigan, mula pagkabata, mahirap hanapin yun. Eh, hindi naman ako makakabalik sa pagkabata para humanap ng ganun, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Minsan talaga napaka-OA mo. Pero sige na nga, alalayan mo na ako. Ang sakit naman kasi talaga eh. <laughs> o siya, sige na. Halika na. Maraming beses akong nalagay sa panganib nung bata ako. Ang kwento kasi niyan, galing ako sa probinsya. Ibang probinsya sa kanya. Nagkita lang kami sa syudad nung mga bata pa kami. Medyo nakakatakot pa nga nun sila ng tsahe niya at sinasaktan pa siya kaya lagi siyang may pasa. Dati gaya rin ako ng iba. Iniiwasan ko siya dahil nga kuba siya. Pero ilang beses niya akong ipinagtanggol laban sa nananakit ng mga bata. Kahit nga nakakasakit siya minsan at may nabato pa nga siya sa ulo. Hindi naman niya yun pinagsisisihan. At dahil nga ang dami niyang beses na naging tagapagligtas ko, binigyan ko siya ng pansin at naging magkaibigan kami. Hanggang sa lumaki kami ay nasanay na kami sa isa't isa. Nako, maga nga oh. Eh, sandali lang magsa. Kukuha lang ako ng yelo para mawala yung maga. Saka natin lapatan ng gamot pamaya. A- aray ko. O sige, grabe sakit kasi talaga eh. Parang nalamog yung laman ko sa loob. <laughs> eh, masakit talaga yan. Hagdan ba naman yung tamaan mo eh? Itignan eh, mo, oh. ibang iba yung kulay. Ah, Ari, Ari ko, dahan-dahan lang naman. Ah, oo, may tumatawag yata sa'yo. Oo nga eh. Ah, teka, sigutin ko lang ha. Ah. Hello po, Chang? Tsahin niya pala ang tumawag sa kanya. Hinayaan ko lang siyang makausap yon habang ginagamot siya hanggang sa tumaas ang boses niya dahil sa gulat. Base sa naririnig ko ay payapa na raw ang lugar nila, kaya wala nang problema. Oh, ano raw sabi? Uwi ka? Sabi ni Chang, patay na raw si Galaw kaya daw pwede na ako umuwi. Eh, teka. Parang dati ko pa narinig yan si Galaw ah. Ano ba yan? Aswang rin? Isa siyang hari ng kataw na may dugong kamantaga. At yung kamantaga na yon, anak ng hanagob na tagalupa. At tatay ko siya. A- ano? Te- teka nga, teka nga. Ang gulo eh. A- anong sinasabi mo? Yung tatay mo hindi tao tapos isang kataw tapos hari pa? Oo, ganun na nga. tapos bukod sa isang siyang kataw, may dugo siyang... A- ano yun? May dugo siyang kamantaga. Oh, ano naman yung kamantaga? Aswang rin yun sa dagat. Tapos yung kamantaga na to, ma- ma- may dugong, a- ano nga yun ulit? May dugong hanagob. Haring aswang na tagalupa. Ang dami naman yan lahi. May kamantaga na, may hanagob pa. Eh pero saan man nagagaling yung pagiging kataw niya? Doon sa nanay niyang magindara. Kapag babae kasi magindara. At kapag lalaki, kataw. Kaya yun, isa siyang kataw. Oh, ta- tapos yung na- nanay mo, Magindara? Oo, ganoon na nga. Oh, eh, pero tao ka, di ba? Tao nga ako pero ito, kuba. Ito kasi yung naging resulta ng ritual sa akin nung bata pa ako. Sa kagustuhan kasi ng nanay ko na hindi ako maging katulad niya. Gusto niya kasi ako maging tao. Eh yun nga lang, hindi ako perpekto. Kaya ito, naging isa akong kuba. Ritual? Ano namang ritual yun? Sino gumawa? Isang mambabarang na kaibigan ng lola ko. <sighs> Pambihira na yan. Sa tinagal-tagal natin magkasama, ngayon ko lang nalaman yan ah. <laughs> eh, ngayon ka lang kasi nagtanong eh. <sighs> Akala ko klaro na sa akin yung tungkol sa'yo. Tapos may biglang ganito pa? Akala ko tao lang yung mahabol sa'yo kaya ka nagtatago eh. Tapos may malala pa palang kwento. Tsaka grabe ka ha. Ah. Ang dami mo palang lahi. <laughs> Ang babangis, no? Samantalang ako, isang tulakan lang ng mga tarantado dyan. Tumutumba na. <sighs> eh, ayaw mo lang kasi siguro makasakit kaya nagkokontrol ka. Eh, pero ngayong patay na yung tatay mo, ligtas ka na doon sa inyo? Oo, tama ka. At uuwi ako sa fiesta. Gusto mo, sumama ka. Ha? Eh, titignan ko. Basta wala nang delikado doon sa inyo, ha? Kung gusto mo, siguraduhin ko muna. A- a- aray! Siguro okay na yan. Ipapahinga ko na lang to mamaya. O siya, sige. Tsaka yung sugat mo, nalagyan ko na ng gamot. Mas mabuti yung purong halamang gamot na walang halong kemikal. Mas ligtas yan eh. Salamat ah. Tsaka isa pa, wala naman akong tiwala sa gamot na mabibili dyan. Kasi kung meron sa butika, meron ding organic sigurado. O siya, salamat ulit ah. Sus, wala yun no. O siya, sige na. Uwi na ako ah. Tumawag ka na lang mamaya kung kumpirmado na talaga na hindi delikado doon sa inyo. Oo nga, promise tatawagan kita. Eh, sigurado ka ba na hindi ka mapapagalitan sa trabaho mo? <laughs> Ako nang bahala doon. Tsaka isa pa, hindi na importante yung trabaho na yun. Naglolokohan lang naman kami pagdating sa sahot eh. Pero magpapaalam pa rin ako. Sasabihin ko na lang na alis ako kasi kailangan ko umuwi ng probinsya. <laughs> ano, seryoso ka talaga? Iiwan mo talaga yung trabaho mo? <laughs> Oo naman. Eh, may iba naman ako hanap buhay eh. Ba't pa ako magtitiis sa trabahong kahit kalabaw? Eh, kung sahod eh, pandaga. Ay, nako, I love Philippines talaga. <laughs> <laughs> sa bagay. O siya, sige, ikaw ang bahala. Kinagabihan, nasa bahay na ako. Kumakain pa nga ako nang mag-text siya at kumpirmado na raw. Marami raw taga roon ang makakapagsabing ligtas na ang lugar, ayon daw sa tiyahin niya. May tiwala siya sa tiyahin niya kaya nagtiwala na rin ako. Tsaka malapit daw sa dagat yung lugar nila. Masarap ang pagkain at sa tingin ko, maganda ang tanawin. Hindi ko na naisip noon ang mga panganib. Ang gusto ko lang, makarating doon. Kaya nagpa siya akong magpaalam sa trabaho at umalis sa susunod na linggo gaya nga ng sabi ni Magnolia. Buti na lang Henry, pumayag yung amo mo. Siyempre naman, di naman ako malaking kawalan sa trabaho eh. At saka iba yung linya ko. Alam mo naman yun, di ba? <laughs> Oo nga eh. Puro ka organic at saka tulong sa matatanda. Tapos hanggang doon na lang talaga. E paano mo naman pagkakakitaan yan? Beh, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin nakikita yung sarili ko na nagtitinda ng gamot. Pero may plano ako mag-apply sa sentro. Kumpleto naman ako sa papeles eh. Yan, ayos yan. Kahit papano, pasok sa hilig mo. Pero makulit ka kasi. Ang bilis mong magsuestyon ng gamot kahit may reseta na ng doktor. Tapos, nandiyan pa yung vitamins, tsaka kung ano-ano pa mga reseta. Ay, naku, kilalang kilala na kita, Henry. Uy, may gusto ko ba sabihin sa akin? Meron. At yun yung hindi ka tatagal sa sentro dahil ayaw mo ng gamot na pang doktor. Pero alam mo, may naisip ako dyan sa hilig mo eh. E kaso, kailangan mo ng puhunan. Ma- magne-negosyo ba yung nasa isip mo? Oo. Eh, di ba may mga doktor naman na naniniwala sa moderno at saka tradisyonal? Ibenta mo sa kanila yung herbal mo. Pwede rin naman magtanim ka, tapos ibenta mo sa mga nagne-negosyo ng ganyan. Di ba? Habang nagtatanim ka, gumawa ka rin ng sarili mong gamot para sa mga naniniwala dyan. Bah, mukhang magandang ideya yan ah. O siya sige, kapag nakabalik ako dito matapos sa piyesa sa inyo. <laughs> o siya sige, kung ganun, ka na. Baka maiwan tayo ng sasakyan na binok natin sa terminal eh. Eh ano, yan lang ba yung dala mo? Akin na yung malaking bag. Bumiyahe nga kami papunta sa kanila. Halatang namimiss niya ang lugar nila dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Pero pagdating namin roon, pansin ko namang payapa. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang pagdating sa bahay nilang malaki pala. Magnolia, abay anong ginagawa mo dito? Ho, eh, hindi po ba tinawagan niyo ako? Tapos sabi niyo, pwede na akong umuwi dito? Anong tinawagan? Hindi ako tumawag sa'yo. Nawawala nga ang cellphone ko eh. Halos dalawang linggo ko na yung hinahanap. A- ano ho? Pero boses niyo yung naririnig ko sa kabilang linya eh. Tapos tinanong niyo pa si Henry nang tumawag kayo. Kaya ito, kasama ko siya ngayon. Eh, oo tiya. Tumawag ka po kay Mags noong nakaraan linggo pa ho. At talagang sumama ka pa. Delikado dito, Henry. Ay eh, kahit anong sabihin ninyo, hindi talaga ako tumawag sa'yo, Magnolia. At delikado ka rito. Eh, babalik na lang po ba kami? Kulang na po kasi yung pera namin siyang eh. eh. Ano pa nga bang magagawa ko? At saka kahit tinawagan kita, eh bakit ka naman pumayag? Alam mo naman na hindi ka ligtas dito, hindi ba? Eh, ang sabi niyo po, patay na si Galaw eh, at saka payapa na po yung lugar. At saka sinabi niyo rin po na pinapauwi mo ko. Ilang beses kaya tayo nag-usap, Chang? Eh, hindi nga ako yon. Patibong itong pag-uwi mo. At dahil dyan eh, wag na wag kayong lalabas. Naghahanap ako ng pera para pamasahin nyo pabalik. Eh, sige na, magbihis na kayo. At masyado kayong balot dyan sa mga suot ninyo. Ah, uh, marami salamat po, Chang, ha. Ah. Akin na nga yung bag mo, Henry. Gamitin mo na yung isang kwarto, ha, Henry? Eh, sandali lang at lilinisin ko muna yon. Bago pa kami umalis ay sinabi na ni Magnolia na kasama ako. Pero pagdating doon, wala palang alam yung tsahe niya. Kaya walang naihandang kwarto para sa akin at para sa kanya. Buti may araw pa noon, nakapaglinis kami ng sabay-sabay. Pero ang weirdo lang doon, sino ba yung tsahe na kausap niya noon? Kaya nung kami na lang, yon ang pinag-usapan namin. Bakit ganun, Mags? Akala ko ba siya yung kausap mo? Siya talaga yun. Kabisado ko yung boses at pananalita niya eh. Kaya nga nagulat ako pagdating natin, di ba? Bigla niyang sinabi yun. Tsaka halata talagang hindi siya handa. Eh, ang sabi niya, patibong raw yun? Ano Kaya nga gawin natin. Baka nga delikado ka dito ha? Ah. Tapos, nasabi ko pa doon nakasama kita. Eh, ayos lang naman yun eh. Ang iniisip ko lang ikaw na baka patibong lang to. Ay, bahala na. Kung sino man yun, mag-ingat na lang tayo. At saka gagawa na lang tayo ng paraan para makaalis dito. Magnolia! Henry! Eh, nasaan ba kayo? Chang, nandito po kami. Eh, eto ha. Kung sino man yung nakausap mo, hahanapin ko yan. Pinatrack ko na yung cellphone. Pwede raw yun eh, sabi ni Mickey. At may kaibigan na raw siyang maalam sa ganon. Ang kailangan lang niya ay yung numero kaya ibigay mo sa akin ha. Maghintay na lang tayo ko sa ano kanino matatagpuan yung cellphone ko na yon. Eh, sa palagay niyo po, sino po kaya may gawa nun? At saka sa isipin na gagaya po nila yung boses niyo. Malinaw po na hindi yung normal na tao. Aswang yun, Henry, sigurado ako. At kung tama ako, ibig sabihin may kakayahan yung aswang na yun na manggaya ng boses ng tao. At saka, kung aswang talaga yun, ang galing ah. Maalam siyang gumamit na cellphone. Abay may kakayahan na rin naman matuto ang mga nilalang na yun, Henry. Baka nga hindi mo alam eh. Tuwan-tuwa ka pang nakikipag-usap kung kani-kanino dyan. Tapos ang isa pala doon ay aswang na. Pambihira. Pambihira. Iba na talaga kapag aswang, no? Akala ko mangkukulam tsaka mambabarang lang yung delikado eh. Tsaka yung aswang na makakalaban mo ng pisikalan, maging yung paggamit na itim na mahay ka, meron pala sila nun, no? Eh, eh syempre, alagad ng dilim ang aswang eh. Uy, pero bo, hindi lahat ah. Mabait pa rin naman ako. Oh, <laughs> ba't naman ang puto sa usapan? Hindi naman kita nakita nagpapalitan nyo ah. Eh, hindi mo alam yun. At ang kailangan nating pigilan ay ang pagdating ng araw na yon. Kaya nga dapat wala siya dito eh, dahil may kukuha sa kanya para maging ganon siya. Napatingin ako kay Magnolia dahil doon. Ibig sabihin, wala pa sa kanya ang pagkaaswang niya at mukhang may paraan para mangyari yon. At yun din ang ayaw nilang mangyari. Pero kasi napansin ko na siyang may hilig sa pagkain ng medyo hilaw na mga karne. Meron ding seafoods na ang pagkakaluto ay kilawin. Alam kong kahit sinong tao ay kumakain ng ganon, pero bihira lang ang kumakain ng palagi tulad ng tatlong beses sa isang araw. Pasensya ka na Henry ah, hindi kita masasamahan sa paglilibot dito. Halata kasi, kahit magtakip pa ako ng muka, itong likod ko, di naman magsisinungaling. Psh, ano ka ba? Mas importante yung kaligtasan mo, no? Unahin pa ba yung gala kung mapapahamak ka na? May eh, ayos lang talaga yun. Ano ba yan? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Oh, ba't ka naman mahiya? Ito naman oh, kala mo namang kahapon lang tayo nagkakilala. Eh basta, tutulungan ko talaga yung kaibigan ko. Ano ko ba? Tsaka dati, ikaw yung tumulong sa akin, di ba? Nung binubuli ako ng mga loko-loko sa mga baryo natin. Kaya ngayon, ako naman yung puprotekta sa'yo. Eh pangako yan, ay, ang bait mo talaga. Masarap mo talaga maging kaibigan, no? Hindi ko ramdam na kuba ako eh pag ikaw talaga yung kasama ko. Eh ano ba mali kung kuba ka? Parehas lang naman tayong kumakain. Nakakakita. Kumikilos siya nakakalakad. Ang pinagkaiba lang naman eh, ako tuwid. Basta, di naman importante yun eh. Sa kabila kasi ng pagiging kuba ni Magnolia, maganda siya at hindi naman sobrang malaki yung nasa likod niya. Tama lang na medyo nakayuko siya ng konti. Hindi nga siya lumabas ng bahay nila noon. Bale ako lang ang malayang nakakalabas. Hanggang sa may nakita akong mangingisda na tila kakadao lang sa barko at inatake ng sakit niya. Natumba siya sa tubig at mabuti na lang magiban sa akin ay may nakapansin pang iba. Oh! Si Mang Arman natumba! Mang Arman! Oh! Si Mang Arman! Naku, iyahin niyo kagad yun! Mang Arman! Iyahin nyo kagad yan! Baka makalunok ng tubig! Eh, yan! G- ganyan! Eh, pakidala na lang dito, pre. Baka may may maitulong ako eh. Naku, nanginginig yung katawan niya. Eh, dahan-dahan lang. Pakihiga siya dito. Y- yan. Eh, baka na sobrang siya sa pagod o gutom. Tapos nilamon na ng lamig. Marunong ko bang tumingin ha? Eh, kasi kung hindi, sa ospital na natin didiretso yan. Eh kung malapit lang yung ospital, pwede. Pero kung malayo, mahirap to. Sinuri ko yung lalaki at napansin kong hirap siyang huminga. May bukol siya sa lalamunan, kaya inangat ko siya at pumwesto ako sa likod. Humingi lang ako ng alalay sa mga taga roon para matulungan ko siya. At pagkagawa ko, Napatigil ang lahat nang tumilapon yung buto ng santol mula sa bibig niya. O, olo? Santol? Ay, naku, mang arman naman, kumain ka pala ng santol eh. Eh, bakit naman nilanok mo pati yung buto? Ah, eh, eh, masarap eh. Huh? Pambihira naman. Eh, buti na lang may maalam na alisin yan sa'yo. Eh, pare, maraming salamat sa'yo ah. Mabuti na lang talaga alerto ka rin. Eh, grabe ka naman mong Arman. Laki-laki ng buto ng santol eh. Nilunok ninyo. <laughs> eh, basta sa susunod, Manong, mag-ingat ka po sa kinakain ha. Eh, ako nga po pala si Henry. Ah, <laughs> eh ako naman si Arman. Naku, maraming salamat pala ha. Akala ko katapusan ko na talaga eh. Mahirap pala kuminga kapag may nakaharang sa lalabo na. Eh, baka naman sinadya mo lang yun, mong Arman para malaman mo kung ano yung pakiramdam. <laughs> Natawa na lang yung matanda at napailing. Tinapik niya ako sa balikat saka naman tumayo na parang wala lang. Bumalik na lang siya sa trabaho niya habang ang lalaki naman noon ay nananatili lang na nakatingin sa akin. Iba ang paraan niya ng titig kaya nagtaka naman ako ng konti. Eh. Ako nga pala si Anton. Matagal na ako dito kaya alam kong dayo ka. Kanino ka pala bisita ha? Ah, meron lang ako kamag-anak dito. Kamag-anak? Ah, mukhang ganun nga. Base sa abilidad mo. Para kang manggagamot eh. <laughs> ano nga abilidad? Eh, kahit sino naman maalam sa ginawa ko. <laughs> Sigurado ako may lolo kang albularyo. Tama ako, no? <laughs> Oo, tama ka. May lolo nga akong ganun. E kaya sa pamilya namin, ako yung mahilig sa panggagamot. At saka siguro ikaw rin no. Magaling ka magbasa ng tao eh. Tsaka hindi mo naman siguro mababasa yung tao kung hindi mo maintindihan yung bagay na may kinalaman sa agaya namin. Tumango lang siya noon at gumiti. Pero sa mga mata niya, may napansin akong tila kakaiba. Hindi ko mawari kung takot siya o nang babanta. Hindi kasi ako komportable sa ganon. Pero ang masasabi ko lang, base sa nabasa ko sa mga mata niya, isang kaaway ang tingin niya sa akin. Mabilis rin akong makiramdam noon. Isa kasi yon sa mga natutunan ko sa lolo ko. Hindi lingid sa aking kaalaman ng sikreto ng dilim. Pero inuulit ko, wala akong espesyal na kakayahan para tukuyin kung sino sila. Ang ginagamit ko lang ay normal na pakiramdam ng isang taong may alam. Kaya may posibilidad na isa sa mga nakakasalamuha ko sa lugar na yon, isa talagang aswang. Yun nga lang, hindi ko kabisado ang pandagat. Si Anton, nahulaan niya na may lahi kang manggagamot? Oo, oh, kaya duda rin ako sa kanya eh. Hindi ako magaling sa pagtukoy gaya ni Lolo sa probinsya namin pero dahil sa pinakita niya sa akin, nagkaroon ako ng ideya na isa siya sa mga taong dapat kong hindi pagkatiwalaan. At saka yung si Anton eh, madalas lang tinatanong noon si Magnolia sa akin. Eh, eh, Chang, paano kung nasa kanya pala yung cellphone mo? Oh, wala sa kanya pala yung cellphone ni eh, Chang. Ibig sabihin, posible siya yung tumawag sa'yo. At hindi siya normal na tao. Eh, hayaan ninyo. Sasabihin ko si Mickey naman manan si Anton na yan. Naku naman, Chang. Baka mapahamak pa yun eh. Huwag ka nang mag-alala kay Mickey. Maingat yung batang yon. Sa pagkakataong yon ay eh, hindi ko pa alam kung sino si Mickey na sinasabi ni Chang. Tsaka ko lang nalaman ang sunod na paglabas ko. Tinawag siya nito na magkasama kami at pinakilala sa isa't isa. Humingi pa ito ng pasensya na hindi nagpakilala agad sa akin nung una. At syempre wala naman yun sa akin. Oo nga po, Chang. May nala rin ako dyan sa pagiging sarkastiko ng lalaking yung minsan. Akala mo ko sino eh. eh. Pero wala pa naman talaga siyang ginagawa masama. Sa umpisa naman talaga eh, hindi sila mananakit. Huhulihin ka lang muna ng mga yan. Eh, ano bang balita doon sa pinapatrak ko sa'yo? Uy, oo nga pala. Sabi pala ng IT ko kaibigan, nandito rin yung cellphone mo. Pupunta nga siya dito para matukoy kung saan banda talaga eh. Sa lugar niya kasi hindi niya matukoy kung saan dito banda. Eh kailangan nandito siya mismo. Ay, ah, sa sige. Sabihan mo na lang ako kapag natukoy na niya ha. O sige po, Chang. Wala pong problema. Oh, pre, ano? Gusto mong gumala? Tara sa plaza. May maganda palabas doon. Talaga? Eh, tara. Eh, sayang, hindi kasama si Magnolia pero haya mo na. Bibilang ko na lang siya siguro na kung ano makita ko na dadalhin sa kanya mamaya. Aba, teka nga. Boyfriend ka ba ni Mags, Pet? Ano? <laughs> hindi no. Best friend niya ako sa syudad. Mula nung pagkabata, magkasama na talaga kami yan. Oh, yung <laughs> eh, totoo niyan, bata rin ako nung huli ko siya makita eh. Pero, kilala siya sa lugar na to bilang anak ng aswang. Pero hindi naman galit yung mga tao sa kanya ha. Haka-haka rin kasi na siya yung dahilan kung bakit sagana yung hanap buhay ng mga tao dito. Hanggat na natili siyang ligtas, sagana yung mga isda dito. Pero kapag nasa panganib siya, may tendency na hihinto bigla yung biyaya. Oh, di ba? Kaya nga gusto ng mga taga-baryo na siya palagi. Nung una ay parang humanga pa ako sa swerte na dala ni Magnolia. At medyo naniwala ako sa mga kinalalabasan. Dahil yung mga taong nang aalipusta sa kanya sa syudad dahil sa sitwasyon niya. Karimihan sa kanila, may mabibigat na problema. Sa akin naman, hindi ko naman ramdam na nabibigatan ako sa buhay. At yung mga naging girlfriend ko na inaaway siya, nagka-problema rin. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako napadpad sa konklusyon na yon na may dalang swerte si Magnolia. Swerte sa kahit sinong malapit sa kanya at kamalasan sa kahit sinong nang aalipusta sa kanya. Tulad ng napag-usapan, gumala kami ni Mickey at nasalubong ulit namin si Anton. Naki na Magnolia ka pala? Kasama mo ba siya? Oo, oh, kaibigan siya ni Chang Emma at pinampunta siya dito para sa piyesta. Sa pagkakaalam ko siyang, tinanong ko at hindi ikaw ha. At saka hindi ko naman kailangan sumagot eh. Narinig mo na sa kanya. O baka namang gusto mong ulitin ko pa. <clears throat> Talaga bang hindi kasama si Magnolia ha? Eh hindi nga. Ano bang kailangan mo? Talaga bang wala kang alam o nagpapanggap na wala ka lang alam talaga? Oh, ba't kaya ka ba magsalita? Minsan naiintindihan ko, minsan hindi. May iba ka na sinasabi eh. Kumbaga sa kanta, para kasing tunado. At saka Idol, umasasabi ko lang sa'yo mag-ingat ka ah. Baka matuklas ang bigla yung sikreto mo. Maliban na lang kung hindi ka takot. Sa inaasta niya ay nagkaroon ako ng pagdududa na banta siya sa buhay ni Magnolia. Gusto niyang maging mautak pero nahahalata. Pero pwede rin nagpapahalata siya dahil may gusto siyang mapagtanto. Pambihira. Parang si Anton pa yata talaga yun ah. Eh kahit pa malaman ng mga tao na nandito si Magnolia, alam naman natin kung sino yung pupuntire sa kanya, di ba? Eh, pero hindi pa tayo makakasigurado dyan kasi si Anton pa lang naman eh. Malay mo, may kasama pala siya. Eh, nga pala. Yung nanay ni Magnolia, alam mo ba kung nasan yun? Nasa dagat. Nasa dagat? Hindi eh, ba maganda yung nanay niya? Oh, eh kung magindara yung nanay niya tapos yung tatay niya kataw, paano niya naging tiyahin si Chang Emma? Eh kasi ganito yan. Yung nanay niya dating tao na ginawang magindara. pa? kasi masama rin ugali ng tatay nila noon eh. Kaya nagawang parusahan ang nanay ni Magnolia. Tapos, ginawang asawa ng kataw kahit ayaw niya. At saka nabuhay si Magnolia dahil sa kagustuhan ng nanay ni Magnolia. Eh, ito naman na ah. ayon dito sa kwento ng matatanda ah. Nagsagawa noon yung pamilya ni Magnolia na hindi maging katulad ng nanay at ama niya. E ayun, nagtagumpay sila. Kaya ayan, naging kuba si Magnolia. <sighs> Kawawa naman pala talaga siya no, kahit noon pa. Iswerte eh, pa rin siya no, kasi nga may kaibigan siya kagaya mo. Napangiti na lang ako noon dahil totoo naman at tinapik ko siya sa balikat. Bilang kaibigan, mas pipiliin kung ako o kahit sino pa ang mapahamak. Wag lang talaga si Magnolia. Nakasanayan ko na siyang bantayan at intindihin. Sa totoo nga lang, madalas hindi ko na namamalayan. Sinulit ko ang araw kasama si Mickey. May batang umiiyak noon. Sumasakit daw ang tiyan. Kaya agad akong tumulong at ginamitan ko ng luyang baon ko para humupa ang sakit. Bah, mabuti na lang nandun ko kanina. Natulungan mo yung bata. <laughs> eh, yung trabaho ko kasi dati, checker ng mga items sa grocery store eh. Tapos bored na bored talaga ako. Oh, ano connect sa ginawa mo kanina? <laughs> eh, yun na nga, wala talaga connect sa trabaho na hilig ko. Eh, mahilig talaga ako sa mga organic na gamot eh. <laughs> eh. malayo nga pre. Pero hindi ko pa rin makuha yung gusto mong iparting eh. Eh, gusto ko lang na may punto na kahit saan man ako magpunta, nasa katawan ko pa rin yung ganong hilig. At yung trabaho ko na yun sa grocery, iniwan ko na kasi hindi naman kuwalan sa akin yun eh. Eh, totoo naman kahit gaano kaganda pa yung trabaho, walang laban yun sa hilig ko no. Kahit tanungin mo pa si Mags, alam niya na kapag may nakikita akong taong alanganin siya, nararamdaman nila, kikilos talaga ako para tumulong. Oo, oh, <laughs> ganun pala. Eh, pero ingat ka pa rin pre ah. Kasi ganito na medyo may mata na nakatingin sa'yo. Baka bigla nilang maisipang yariin ka. Eh, ano pa ba magagawa ko? E di mag-iingat na lang. Hindi ako natatakot. Sa halip ay mas nararamdaman ko yung paghihintay sa susunod na panlilinlang nila. Siguro ganun talaga kapag malakas ang loob at sanay lumutas ng pagsubok. Ganun din kasi ang ugali ko, matiisin, kaya nadadala ng tapang ang takot. Habang gumagala naman kami, napunta kami sa bahagi ng plaza na puno ng kainan. Ang pangalan pa noon, Tapon Ulo. <laughs> Ang gara naman ang pangalan nitong kainan. Kanino kaya to? Tapon ulo? Ba't kaya ganun? Eh kasi mukhang hipon yung sahog eh. <laughs> e ano, gusto mo ba? Tignan muna natin kung sino yung nagtitinda. Oh, ba? <laughs> si Manong Arman pala to eh. Oh, eh, gusto niyo kumain. Eh, anong gusto niya? Ah, Manong, ano po luto niyo? Ah, meron akong lome dito ng sauge hipon. Meron din akong lugaw na may hipon. At iba't ibang putahe pa ng hipon. Ano, kakain ba kayo? Bo, <laughs> mukhang masarap po ah. At saka yung mga customer nyo, mukhang sarap na sarap din oh. Ano po kinakain nila? Ayan naman eh, nilagpang. Pero hipon. Ah, nilagbang ho? Masarap po ba yung ganon? Bay, oo naman. Ay, gusto niyo ba? Ipaganda ko kayo. <laughs> ano? Gusto mo ba, pre? Ah, oo. Susubukan ko. Ah, Manong Arman, sa inyo ba to? Ay, <laughs> hindi. Eh, mayamang Chinese sa may-ari nito na nag-invento ng mga putahe. Ay, kita niyo yung kumakain ng nilampag. Hoy, napapaahat ako ah. <laughs> Napansin ko kasi na bawat subo ng mga customer, napapatango-tango pa sila. Kaya naisip ko talaga na masarap yon. At dahil doon, naghahanap kami ng upuan ni Mickey at naghihintay ng pagkaing in order. Hindi naman nagtagal, dumating ito at tinikman naman namin yun ni Mickey. <sighs> ano ba namang special to? Hindi naman ako napaa tsaka ahoy. Eh, Manong Arman, Oo nga ho, lasak sibuyas na may bawang at asin na nilagyan lang ng betchin to eh. Bonus na lang yung mainihaw na hipon. Ah, eh, sa presyo kasi tayo mapapaahat aho. <laughs> oh, sa, sa presyo po? Ba- bakit? Magkano po ba to, Malong? Ah, <laughs> eh, 600 lang naman. 600? Eh, Malong, nilagpang lang ito eh. Hipon lang yung nagpa-special dito. Eh, yung hipon, inuhuli lang natin sa dagat yun ah. Eh, grabe naman po kayo, Manong. Eh, may paraan naman para bumaba ang halaga niyan. Eh, yan kasi ang presyo ng amo ko eh. Eh ako, eh, sumusunod lang naman ako. Pa- paraan no? A- anong paraan, Manong? makaka-avail ka ng discount at may kasama pang kanin. Kung bawat subo mo, mag-aaha ka at aaho na may kasamang patango-tango. 95% <laughs> discount yun. Abay, meron ding 85 discount. Kung pipigaan natin ang sampung sili ang nilagpaan. Nagkatinginan na lang kami ni Mickey sa kalokohang yon. At ang sabi namin, hindi na namin kakainin. Pero magbabaya daw kami ng isang libo. At kung pumalag kami, ang daming tao sa paligid ng kainan na may mga batuta para sa mga tatakas. Yung matanda na kangisi pa sa pinasok naming sitwasyon kaya wala na kaming nagawa noon, kundi kumain na lang habang aha at aho lang ang lumalabas sa bibig. Sabay tumatango-tango pa. Lagot talaga sa akin yung matandang to paglalabas natin dito mamaya. Aha, tsaka aho ah. Ito pala yun. Eh, kumalma ka lang. Kumalma ka lang, tsaka higupin mo na lang ng madali para konti na lang yung aha tsaka aho na yan. Pambira naman kasi. Ginagawang tanga yung mga tao. Wala ka wala kapag naka-order ka na. Buisit naman no. <laughs> eh ako nga, tinatawanan ko na nga lang yung ginagawa natin eh. Eh basta, bilisan na lang natin tol. Eh, Henry, kusensya ka na ha. Ah. Pagkatapos naming kumain, agad naming binayaran yung matanda. At tulad ng sabi niya ay discounted nga kami ng 95%. Ang bigat ng loob ni Mickey noon nang umalis kami. Habang ako naman, pagkatalikod namin ay agad na natawa hanggang sa nahawa siya at natawa na rin. Sa susunod, kapag kakain ako, tatanungin ko muna yung presyo. Ang bagok naman natin doon kanina. Hindi tayo nagtanong ng presyo. Nag-order lang kagad eh. <laughs> Idilagpang tapos mapapaat aho ka sa presyo. Pambihira <laughs> naman yun. Oy, sandali mga iho! <laughs> oh, ano naman yun? Ba- bakit to, Manong Arman? Nanalo pala kayo sa aho at aha. Yan, <laughs> totoo niyan. Laro talaga ito. Oy, iho, para pala sa inyong dalawa. Oh, oh talaga? Oo, ano pa naman ng cone na yun? Yan ang napalanuran ninyo. At ito, may cash talaga yan nakasama. Higit pa sa 600. <laughs> Pagalingan lang naman ito ng ahat aho eh. At kayo nga nanalo. <laughs> eh, mukha po ba kaming kengkoy dun sa ahat tsaka aho kaya nanalo? <laughs> eh, pero maraming salamat po, Manong Arman. Bah, eh, kahit pa paano may pampalubag loob pala to. May premyo, oh. eh, maraming salamat po, Mang Arman. Kaya naman yung inis namin kanina, napalitan ng tuwa dahil sa premyo na yon. Agad kaming umuwi dahil busog na rin kami. At pagdating sa bahay, nagulat pa nga si Magnolia sa kahon na dala ko. Oh, ano yan? Saan mo naman nakuha yan? <laughs> Ikumain kami dun sa kainan na pwesto ni Manong Arman. Wala ko nga pinaglalaroan lang kami ng matandang yun eh. Eh yun pala, palaro niya talaga yun? Napasubo ko tapos <laughs> ito, nanalo pa kami. Ah! <laughs> eh baka yun yung prank nila doon sa kanilang restaurant. Nabiktima ka rin pala niyan, ano? Eh buti na lang at nanalo ka. Masaklap niyan kapag hindi ka nanalo eh. Mukha ka talagang napagtripan. <laughs> Oo nga po eh. Inis na inis si Mickey kanina. Habang kumakain eh, panay siya aha tsaka aho aha at saka aho? Eh, paano yun? Kwento mo naman, oh. Hindi ko maintindihan, eh. Laro kasi yan dito palagi, tuwing piyesta. Kung ano-ano na lang ang naiisip nila sa mga customer, eh. At kung ano yung nakita nilang nakakatawa, aba, eh, yun talaga yung mananalo. At kadalasan, dayo ang biktima nila sa ganyang laro. Ay, nakakainis talaga sa umpisa. Pero kapag nakatanggap ka naman ng premyo, eh, masaya naman. <laughs> Talaga ho? Ula <laughs> kasi nakita namin ni Mickey na may pangalang tapon ulo yung kainan. Mukhang wala di siya alam dyan eh. Eh hindi naman kasi kada piyesta eh ganyan ang ginagawa nila. Marami rin. Meron pang palaro talaga eh. Tapos may mga kung ano-ano pa. Meron dati, massage chair, na kapag umupo ka, eh hindi naman pala gumagana. Pero kailangan mong umarte na gumagana nga. Eh kasi kung hindi, Abay, magbabayad ka ng mahal. Eh, pero kung aarte ka, aba, posible pang manalo ka. <laughs> Ang kulit naman nun, Chang. Eh, Henry, ano laman yan? Eh, di ko din alam eh. Eh, teka, bubuksan ko. Aba, nanalo ka ng pera. Eh, sabi ni Manong Arman, hindi ko pa nga po nabubuksan yung sobre eh. Eh, teka, Mags, pakihawak naman to sobre. Tapos bubuksan ko na tong kahon. O sige, akin na. Tatlo kaming nakatunghay sa kahon na yon habang binubuksan ko. Pare-pareho kaming excited. Ang kaso, punong-puno ng packaging tape kaya mahirap talagang buksan. Kumuha pa nga si Chang Emma ng gunting para mabuksan yon. At sa kabila ng pagpapakahirap namin, tumambad sa amin ang isang bagay na naging sanhi ng aming pagtawa. <laughs> Arin wala. Anoy ko naman to? Ay, pambihira naman. Napakabarat naman yan ni Arman. Ano kaya yung kay Mickey, ano? Iangin <laughs> eh, mo naman yung arinola, Henry. <laughs> eh, sino naman nagsabi sa'yo na gagamitin ko to? Ay, nako. <laughs> eh, akin na lang yan. At ako na lang ang gagamit. Eh, pero, teka. Parang mabigat ah. Tsaka, may laman oh. Eh, kukunin ko nga tong scotch tape. <clears throat> ano kaya nasa loob nito? <clears throat> bah, ano to? Pabango? Hala, oo nga no. Patingin nga ako kung mabango. Ba, ang bango ah. Parang pambabae. Pambabae? Nako, ang daya naman nun. Oo, oh, tingnan mo. Pambabae talaga. Amuyin mo. Nako, oo nga no. Eh, pero amoy dalaga matanda yan. Akin na lang to ha, pwede? <laughs> eh, logi naman pala si Henry. Walang pwede sa kanya eh. Aanihin nga naman niya yung arenola. Eh, yung pabaho, pambabae naman. Pero mukhang mabango nga yan ah. Ang ganda pa na nalagyan. Eh, buti na lang may pera. Magkano kaya laman ng sobre na to? Sige na, buksan mo na. Oh, <laughs> dalawang libo. <laughs> Chang, sa inyo na yung aring nawala. Sa inyo na yung pabango. Basta sa akin na to. <laughs> Naku, Chang. Parang gusto ko ulam mamaya yung malaking alimasag ah. Bili tayo mamaya. Aba, eh, oo naman. Kung yan ang gusto mo. Paborito rin yan ni Magnolia eh. Lalo na yung merong kalabasa at saka gata. <laughs> at saka nga pala ha. Salamat dito sa Arenola. Kitang-kita ko kung gaanong natuwa si Magnolia sa pabango na yon. Ginamit niya rin agad kaya mula sa oras na yon hanggang sa maggabi. Ang amoy ng pabango na yon ang naaamoy ko. Payapa ang magkakasunod na tatlong araw namin sa lugar na yon. Natapos din ang fiesta na nasa bahay lang talaga siya. At nang humupa na ang mga tao sa lugar, dahil nag-uwian na ang mga bisita. Sa lugar lang ng bahay nila Magnolia, madalang na lang ang tao. Isang araw ay pumunta si Mickey sa bahay at ang cellphone ni Tia Emma natagpuan nga kay Anton. Si Anton nga talaga yung kumuha ng cellphone ko. Abahe, lukulukong yun ah. Ibig sabihin pala, si Anton yung kumausap kay Magnolia. Opo, naginala na rin po ako sa kanya nito mga nakarang araw lang. Di ba paring Henry? Kahit si paring Henry, kinilatis niya eh. Kahit mag-deny tungkol kay Magnolia, alam na rin naman niya. Ibig sabihin, wala na talagang rason para magtago? Eh pero ano kasi, baka may iba pa bukod sa kanya. Mas maiging manatili ka muna ligtas dito. Oo, tama yon. Dito ka lang muna sa bahay, Magnolia. Hindi pwede na makita ka ng iba pa. Ay, nako. Wala na kasi akong mahihiraman ng pera para may pamasahe kayo pa uwi eh. Eh, kulang rin po yun sa akin eh. May balak po kasi akong dito maghanap ng trabaho kaya hindi po ako nag-ipon para back and forth na pamasahe. Eh, hayaan mo na. Gagawa na lang natin ang paraan. Basta sa ngayon eh, dito lang muna kayo sa bahay ha, Magnolia? Oo po, Chang. Di na po muna ako lalabas. Sa tuwing lumalabas rin ako noon ay madalas ko nang nakikita si Anton. Iniiwasan ko lang siya o di kaya minsan kinakausap sa malamig na pakikitungo. Sa lugar din na yon nakakatulong ako sa mga tao. At maliban kay Mickey, nagkaroon din ako ng isa pang kaibigan at yon ay si Manong Arman. Ah, hi Henry. Iho, hindi ba't mahilig kang gumawa ng gamot? <laughs> ano kasi, yung asawa ko eh masakit yung tuhod niya. Lalo na kapag umuulan at malamig yung panahon. Eh, baka naman eh, matulungan mo naman sa tungkol doon. Ah, yung asawa niyo? Eh kung ganun, puntahan ko na po siya kaagad-agad. Ay, talaga ba? <laughs> Ay, kung ganun, halika. Sumama ka sa akin. Sumama nga ako sa kanya noon at nang makita ko ang asawa niya, naging pamilyar ito sa akin pero wala akong maalalang nagkita na kami noon. Nakangiti lang siya sa akin at kinausap naman ako. Sinuri ko ang kalagayan niya. At ang sakit naman na nirereklamo niya ay karaniwang sakit ng mga matatanda. Yun yung pananakit ng mga tuhod. At dahil doon, nanghingi ako ng buto ng abokado at langis. At mabuti na lang meron din silang abokado, pero wala naman silang langis. Eh, sa ngayon ho, gagawa na lang po tayo ng lana. Marunong po ako nun. Ah, bay, sige. Ay, tutulungan kita. Meron akong niyog rito. Ay, ilan ba yung kailangan mo? <laughs> eh, kahit dalaw na po, ayos na po yun. Bali doon na nga naubos ang oras ko ng isang buong araw. Gumawa ako ng gamot gamit ang isang buto ng abukado na pinaghihiwa ko. Mabuti na nga lang meron silang suka na inilibing nila sa loob ng isang taon at doon lang din nila nahukay. Sa isang bote ay naglagay ako ng buto ng abokado. Nilagyan ko yon ng lumang suka, asin pati na rin ng lana. Yon ang binigay ko sa matandang babae para gamitin niya. Humingi lang din ako para dalihin ko pa uwi at para may magamit ako sa mga nangangailangan din. At habang naglalakad ako pa uwi, Merong mabangis na asong tumatakbo palapit sa akin at akma ako nitong aatakihin pero naunahan ko siya ng sipa. Ah, ah! Buisit, nadulas pa ako ha. Ah. Hoy! Ano ba problema mo aso ka? May galit ka ba sa akin? Ano? Sige! Lumapit ka sa akin na mabalibag kita! Labit! Pare! Loko! Oh, loko na aso niya, Loy! Pre, Huwag ka lumapit dito. Naglalaway yung aso. Baliw yata to. Pre, hindi yan baliw. Baka sikpin yung asong yan. Ano? May araw pa. Alas 6 pa lang na hapon. Alas 6 ng hapon. Malapit na magdilim kaya pwede na sila makalabas. Oh, atake siya! Hoy! Tumigil ka, aso ka! Sisipakay kita! Nasipa ko nga ulit yung aso at mukhang nasaktan ko. Mabilis itong bumangon mula sa pagkakatumba at tumakbo palayo. Lumapit sa akin si Mickey na takot pa rin at hingal na hingal na nagtanong sa akin. Pre, paayos ka lang ba? Nakagat ka ba niya? Delikado yun kapag nakagat ka nun. <sighs> Hindi ko alam pre, pero nasipa ako yung bibig niya. Naramdaman ko yung ngipin niya tsaka... <sighs> Pre, may, may dugo lalaki sa pa ako. Naku, Lokugot ko niyo, pre! Eh, pero maliit lang naman to. Hayaan mo na. Tara na. Umuwi na lang tayo. Isa ko pa kasi galing. Kanina pa kasi tanong-tanong si Magnolia sa akin eh. Baka mamaya nag-aalala na yun. Igaling eh, kasi okay laman ng Arman eh. Kasi titignan ko yung asawa niya na hirap makalakad. Kaya lang naman ako natagalan kasi gumawa ako nito oh. Oh, ano yan? Lagis na gal? <laughs> Anong langis na manananggal ka dyan? Hindi no, langis to para sa mga nananakit yung katawan. Malaki yung tulong nito sa halaman tsaka buto natin. Oo, kuya pala. O siya, sige na, umuwi ka na. Nahanap ka na ni Magloli eh, baka nag-aalala na yun sa'yo. Medyo madilim na nga nang makauwi ako sa bahay. Kung kailang papasok na ako sa pintuan, Narinig ko ang malamyos na boses ng isang babae. Nagpalinga-linga muna ako kung saan-saan hanggang sa bumukas bigla ang pintuan. Henry, iho, nakita mo ba si Magnolia? Ah, hindi po. Galing po kasi ako kay Lamanong Arman dahil po sa asawa niya kailangan ng tulong ko. Lumabas kasi siya eh. Hindi man lang nagsabi ko saan pupunta. Eh, tingnan mo naman oh, magagabi na. Oh, naku, baka mapahamak po yun. Itara eh, ho, hanapin po natin. Tulad nga ng sabi ko ay hinahanap namin si Magnolia. Naghiwalay pa kami ng landas noon ni Chang Emma. At ako naman, parang hinahatak ng magandang boses ng babae. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pumunta doon at nagulat ako nang makita ang babaeng nakatayo sa dalampasigan at nakatalikod sa akin. Um, miss, may, may nakita ka bang babae na... <laughs> Henry! M- Max? <laughs> Nagulat ka, no? Akala ko hindi iipekto yung boses ko sa'yo eh. I- ikaw yung kumakanta? At saka, ba- bakit nakakatayo ka na matuwid oh? Eh, hindi ko nga rin alam eh. Basta kanina, sobrang sakit ng likod ko. Tapos pakiramdam ko, yung gamot para mawala yon itong dagat. S- sa dagat? Oo. Kaya nga nung lumublob ako, nawala bigla yung bukol ko sa likod. Tapos, naging ganito ako. Naging tuwid na yung likod ko. <laughs> Tsaka tumangkad ka oh. Grabe. Bakit nangyari yun? Eh ano, hindi na babalik yung nasa likod mo? Naku, matutuwa si Chang Emma niyan. Halika na. Eh teka lang, huwag mo sabihin sa kanya. Ha? Bakit naman? Basta, huwag mo na lang munang sabihin sa kanya. Sikreto na lang muna natin to ha? Ah. Hindi pa kasi handa yung mga tao sa baryo. Kailangan ko munang magpanggap na kuba. Pero hindi ko alam kung paano eh. Pwede mo ba akong tulungan? Ano? Pero bakit nga? Hindi ko naman kasi maintindihan eh. Basta, tulungan mo na lang muna ako. Kumuha ka na lang muna ng maliit na una sa bahay. Sige na, hindi kasi babalik agad yung nasa likod ko eh. Ay, o oh, sige na nga. Eh, teka lang ha. Ah. Baka kasi bumalik siya tapos magtaka kung anong gagawin ko sa unan. Kaya nga kumuha ka na ngayon. Sige na. Salamat talaga Henry ah. Bumalik ako sa bahay noon at mabuti na lang wala doon ang tiyahin niya. Nakakuha ako ng maliit na unan. Yung unan pa yon na hugis puso na binigay ko sa kanya noon at agad akong bumalik sa kinaroroonan niya. Tinulungan ko rin siya noon na ilagay sa likod niya ang unan at nagtakip ng balabal sa ulo. Saka kami umuwi at dali-dali naman siyang nagbihes. Pag uwi naman ng tiyahin niya, nag-usisa ito kung saan siya galing at may pinag-usapan naman kami kung ano ang sasabihin namin kapag gano'n na ang naging tanong. Eh, Chang, na nakita ko siya naglalakad na parang wala sa sarili. Tinawag ko lang tapos nagtaka rin siya kung bakit siya nandun. Ano? Eh, ibig sabihin pala, tinatawag ka ng kung ano sa dagat. Ganun ba, Magnolia? Eh, baka mamaya tatay mo yon. Hindi ko rin po alam, Chang eh. Basta, ganun po. Nung magising po ako, nandun na talaga ako eh. Mabuti na nga lang po nakita ako agad ni Henry. Eh, say kung ganun, na muna natin itong pinto ha. At ikaw Henry, ayos ka lang ba iho? Huwag mo muna siyang iiwan ha. Eh, opo tiyang. Hindi na po ko alis para maasikaso yung iba. Eh, maraming salamat. O isa, nakaluto na ako ng hapunan. Kumain na tayo para mas maaga tayong makapagpahinga. Hindi ako komportable na humarap sa pagkain habang may taong nasa harap kong sinabihan ko ng impormasyong hindi totoo. Naiilang kasi ako kay Chang Emma noon, habang si Magnolia naman, kumakain na parang walang nangyari. Hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit kailangan niyang itago sa tsahin niya ang katotohanan yon. Para kasi sa akin, kapag nalaman ng tsahin niyang maayos na siya, sigurado akong matutuwa ito. Kaya katakataka talaga kung bakit kailangan niyang itago yon. Kinabukasan naman, napansin ko siyang parang ganun pa rin. Akala ko unan ang nasa likuran niya, pero kitang kita ko ang kalungkutan sa mukha niya. Uy, may problema ba? <sighs> Halata naman ko anong problema, di ba? Umalik ako sa dati. Tignan mo. Oh. Ha? Eh, hindi na unan yan? Hindi na. Totoo na to. Hawakan mo pa. Bah, oo nga no. Eh, ano ba nangyari? Eh, nasa na nga pala si Chang? Bibili daw siya ng ulam para mamayang tanghali tsaka bibili na rin ng kulang dito sa bahay. Bakit? May nakapagsabi kasi sa akin na yung dahilan daw ng pagiging kuba ko. Si Chang Emma daw. Ha? Paano naman naging siya? Hindi raw kasi talaga ako kuba dati. May kinansyaba lang daw siyang kataw na gumagawa sa akin ng ganito. Oh, pero bakit naman niyang ginawa yun? Dahil galit raw siya sa nanay ko. Yun yung sabi sa akin ng tao may alam eh. Tapos kaya niya pala ako pinadala sa syudad at kaya niya sinasabing delikado yung buhay ko dito. Ang totoo pala, natatakot daw siyang bumalik ako sa dati. Hindi ko pa rin maintindihan eh. Eh bakit nga? Bakit niya ginawa yun sa'yo? Tsaka ang buto ko kasi Tsahin mo siya eh. Hindi ko rin alam. Nakihirapan nga din ako maniwala eh. Kaya nga sabi ko, sikreto na lang muna natin to. Aabangan ko yung pagkatuwid ulit ng likod ko. Alam mo kasi, ang saya-saya ko nung mangyari yun eh. Kasi ramdam ko na normal akong tao. <sighs> eh pero alam mo, kahit madilim nun, alam ko maganda ka tignan dahil sa tindig na yun. Maganda na kasi mukha mo eh. Ano pa kaya kung tuwid ka tumayo, di ba? <laughs> Ibig sabihin pala, nagagandahan ka sa akin? <laughs> Hindi ako plastic na kaibigan, Mags, no? Tsaka lalaki ako. Marunong ako tumingin sa maganda at hindi. Ano ko ba? <laughs> sa bagay, lalaki ka nga pala. Tsaka nakailang girlfriend ka na rin eh. Makakapagtaka nga lang na paano mo nagagawang iwan yung isang babae na ganun kadali. Ang ibig ko kasi sabihin, ni minsan hindi kita nakitang umiyak eh. Hihinto na ako para hindi ka na malito. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Ang akin lang kasi syempre, yung dalawang tao kaya nagiging magkasintahan sila, di ba? Kasi mahal nila yung isa't isa. <sighs> hindi rin, no? Kung pogi ka, kadalasan tatanggapin ka ng babae. Tapos kung maganda ka, automatic may manliligaw. Pero kung madali maghiwalay at walang hirap sa magkabilang panig, hindi yun tunay na pagmamahal, no? May nagustuhan lang sa isa't isa na pwedeng kalimutan kung gugustuhin. Isa na dun yung itsura. Tapos, isa ka sa mga ganun. Eh, oo na, oo na. Ayoko na magugas ng kamay. Tawagin mo na lang akong babaero. Nakakatamad magpaliwanag eh. <laughs> to talaga? Curious lang naman ako eh. eh Siyempre, para sa akin kasi, doon na lang ako sa taong gusto ko talaga. Ah, talaga? May gusto ka? <laughs> Sino naman yung swerteng lalaking yun? <laughs> Ewan ko sa'yo. A- Ari! Oh, uh, ano nangyari? A- Ari ko, ang sakit ng likod ko eh. Ma- masakit? Saan? Patingin nga ako. Parang, parang nangangawit yung sakit. Ah, eh baka lamig lang yan. Eh teka, may ginawa pala akong gamot para sa ganyan. Sandali lang ah, kukunin ko lang. Yung gamot na ginawa ko para sa asawa ni Manong Arman, yon ang ginamit ko sa likod niya. Bahagya ko rin itong hinilot at tila nagustuhan niya yon. Dumating ang tsahin niyang ganun ang ginagawa namin. Kaya naman literal na nagkasalubong ang kilay niya sa nakita. Aba kayong dalawa, ano bang ginagawa niyo dyan? Eh, masakit daw po yung likod niya eh. Makakakulamig kaya hinilot ko po muna. Masakit ka mo ang likod mo, Magnolia. Ah, opo, Chang. Parang nangangalay eh. Sabi ni Henry, makalamig daw. Eh, ano ba yung ginagamit mo, Henry? Mabisa ba yan? At saka, saan mo naman kinuha yan? Ah, gawa ko po yan, Chang. Sarili ko imbento, tsaka epektibo naman po. Nagagamit ko na nga po ito sa eBay. Talaga? Eh, pwede ba akong makahingi niyan? <laughs> eh, gusto ko rin eh. Masakit rin kasi itong balakang ko. <laughs> eh sige lang po, Chang. Kuha lang po kayo. Matapos kong ang hilutin si Magnolia ay siya naman ang ginawan ko ng ganon. Nagustuhan niya ang ginhawa na hatid nito pagkatapos. Bandang alas 7 ulit ng gabi, nilagyan ko ulit nun si Magnolia. At hindi ko alam kung bakit pagkatapos ko siyang hilutin, gumamit siya ng pabango. Natawa naman ako sa ginawa niya. Ba, <laughs> naadi ka na yata dyan ah. <laughs> ang bango kasi. Nagustuhan ko talaga yung amoy. Siguro ang mahal nito. Hmm, siguro. Mabango eh, tsaka mukhang matagal matanggal. <laughs> eh kaya nga suot-suot ka lagi tuwing gabi. eh baliktad ka naman eh. Sa umaga ka dapat magganyan. Oh, siya sige na. Matulog ka na at babalik na ako sa kwarto. Sa kalagitnaan naman ng tulog ko ay basta na lang ako nagising at sinalubong ako ng katahimikan ng dilim. Simula noon, nagising ako sa isa na namang malamyos na tinig ng babae. Naisip kong si Magnolia yon, kaya bumangon ako at lumabas. Dinadala ako ng boses na yon sa tabing dagat. At nang makarating ako roon, nakita ko si Tia Emma na may kausap na babae. Huwag kang pakampante dahil may nangyayari kay Magnolia na hindi mo alam. At dahil dyan, mangyayari ang matagal mo ng kinatatakutan. Kaya dapat mas maging mauta ka dahil pinagkakaisahan ka na ng mga kalaban mo, Emma. Eh bakit ba hindi mo na lang sabihin sa akin kung sino sila? Hindi ako pwedeng bumalik sa dati. Ang maitutulong ko lang sa'yo ay ang unang hiling mo. Pero ang kontra, ikaw ang dapat umiwas sa ganyan. Abay, hindi naman pwedeng wala kang gagawin. Binabayaran kita, ano ka ba naman? Pero pwede ko namang tanggapin ang bayad kahit hindi ko na sila kaya. Pero sige, hanggat kaya ko eh mag-iisip ako ng ibang paraan. Ay, naku, Brissette! Bakit ba kasi bumalik pa yung babaeng yon? Bago pa humarap para umuwi si Chang Emma ay may humila na sa akin at nagulat akong isang tuwid na magnolia ang gumawa noon. Nakadiin ang hintuturo sa bibig niya na parang sinasabing huwag akong maingay. Shh! Halika na! Unahan natin siya sa bahay. Huy! I- ikaw ba yung tumawag sa akin? Oo, ako nga yun. Eh, sino yung kausap ng tiyahin mo? Ba't ganun yung pinag-uusapan nila? Mamaya na natin pag-usapan yan. Buwi na muna tayo. Unahan na natin siya, bilisan mo. Ah, oo, oh, sige. Nagmadali nga kaming bumalik sa bahay noon. Umaalulong pa noon ang mga aso sa paligid. At nang makapasok kami sa bahay, dumungaw muna siya upang alamin kung nakasunod ang tiyahin niya. O ano, narinig mo na ba? Malinaw na ba sa'yo? Eh, sino nga yung kausap ng tiyahin mo? Hindi ko siya kilala. Pero di ba malinaw na? Hindi magiging masaya yung tiyahin ko kapag nakita niya akong ganito. Pambihira naman. Ba't naman niyang ginagawa yun? Pamangkin ka ba talaga niya? Hindi ko nga rin alam eh. At saka ito pa, Henry. Yung pabango. May kakaiba dun. Ano? Matapos kasi ang isang oras ko siyang ginamit, nagiging ganito ako. Oh, Matangkad na ako, di ba? At dahil yun sa babango, at saka Mags, tinahag mo kasi ako sa pamamagitan ng kante. Gawain yun na si Rena, di ba? Kapag nasa ganito kasi akong anyo, may kakayahan akong akitin yung mga lalaki. A- ano? Uy, huwag ganyan. Kung mga akit ka ng lalaki, hindi yan yung pagkatao mo. Alam ko naman yun. Pero kailangan kasi kitang tawagin gamit yung pagkanta eh. Gusto ko kasing makita mo rin yung mga napapansin ko. At yun nga yun, doon sa tsahin ko. Kailangan ko kasi ng tulong mo para malaman kung ano ba talaga yung totoo. Baka kasi hindi naman talaga ako kuba, Henry. May kinatatakutan daw siya mangyari kung bumalik ka sa dati. E baka nga talaga hindi ka kuba noon. Eh, daga, sino ba yung unang mong kausap at nagkaroon ka ng ganyang ideya? May tao kasing nagtiwala sa'yo para magawa yung gusto niya na hindi nahahalata ng tsahin ko. Ha? Sino? Mas maigi nang hindi mo na muna malaman. Teka, si Manong Arman yun, no? Basta, hindi siya. Ibang tao yun. Basta ang ginawa niya, kunwari nanalo ka, tapos binigay sa iyo yung napanalunan mo na yon sa pamamagitan rin ng ibang tao. Alam kasi nilang hindi ka naman gagamit ng pabangong pambabae. Eh. Tsaka sa akin mo talaga yun ibibigay kaya nagtagumpay yung plano nilang yun. Kaya yun, nakarating sa akin yung pabango. Nagugulat ako sa mga natuklasan ko. Napagtanto ko rin na tila ginawa akong daan para simula ng pagtulong kay Magnolia. At ang sagot roon ay tila makukuha ko lang kay Manong Arman. Kaya kinabukasan noon, pinuntahan ko siya dala ang pabango na yon. Oh, uh, Henry, ano't na parito ka? May kailangan ka ba, iho? Ah, uh, Manong Arman, alam niyo po ba kung saan nanggaling tong pabangon na to? Ah, <laughs> binili yan ng amo ko bilang papremyo. Ah, uh, sino pong amo niyo? Gusto ko po kasi siya makilala. Eh, ano po kasi, nagustuhan ni Magnolia yung pabango. Kasi mukhang mahirap hanapin to sa ibang tindahan eh. Ah, bali si Magnolia na ang gumagamit niya. Opo, binigay ko na lang kasi pambabae naman po eh. Tsaka nagustuhan naman niya. O ibig sabihin, nagamit na nga niya. <laughs> Ay, ho. Tingnan mo muna ang epekto ng pambangon na yan sa kanya. E epekto ho? I- ibig sabihin, alam niyo may epekto yung pabango sa kanya? Ay, gumagana na ba? O, o, opo. I- ibig sabihin pala, may, may alam din po kayo? Alam niyo po yung mga nangyayari? Ang totoo niya, Niho. May sumpa ang baryo natin. Eh kung nakikita mo na sagana at mayamang dagat dito sa lugar eh, hindi yun nangangahulugan. Nasanhi iyon ng kabutihan. Yung totoo nga yan eh, sa tuwing may dalagang nawawala sa lugar na ito, nagiging masagana ang kita ng baryo. Pero dati, nang may kasaganaan ng karagatan, at yon ay dahil sa isang magindara na minamahal ang mga tao. Ho? Huh? Kailangan makalaya ang magindara na yon. At ang nakatakda na makapagpalaya sa kanya ay si Magnolia. Ngunit parang hindi magawa ni Magnolia ang bagay na yon. Dahil sinumpa siya ng isang masamang magindara. Gumamit siya ng tao. At yon ang tiyahin ni Magnolia. Pero bakit po yung tiyahin ni Magnolia? Nakakilagsahin ni Magnolia kay isang kuba. A- ano? Kailangan niyang lilangin ang kakambal niyang Magintara, ang ina ni Magnolia, para makulong ito. At ang kapalit ay ang kanyang magandangan niyo. Saklap naman po nun. Na Magintara isang kambal tapos kuba po yung isa. Hmm. Ang kwento naman tungkol dyan eh. Noong pang mga panahon ng ninuno, at pamilya nila Magnolia ang pinakamayaman sa lugar na ito. Yumayaman sila dahil sa mga pabuya ng masamang nilalang sa dagat. Yun ay ang kataw na may lahing kamantaga at hanagob na aswang sa lupa. Namabuhay ito roon ng mahabang panahon. Isabi nila yung tatay daw ni Magnolia. Yun yung sinasabing banta ng buhay niya eh. Hindi na maging banta sa buhay niya ang nilalang na yon dahil matagal na yung patay. Ngunit ito ang pakinggan mo, ang kwento ng nakaraan nila. Dating nag-aalay ng tao sa karagatan ng pamilya ni Magnolia. Yun ay yung lolo at lola ng kanyang ina, na si Emma. Kapalit ng kayamanan, ang perlas. At noong panahon yun, masyadong matumal ang kita dito sa karagatan. Nung dumating ang araw na nahuli ang mga aswang na yon, na pumapatay ng tao at tinatapon sa dagat. Eh yun, pinarusahan sila. Pinarusahan sila ng kapwa-tao at sinumpa naman sila ng kataw sa dagat. sinumpa ho? Anong sumpa ho? Sumpa na ang kanilang anak ay mag-aanak ng kambal. Isang bakindara at isa naman ay kuba. Kuba. Naku, maaring yung kuba ay si Chang Emma. Tapos si Magindara, yun yung nanay ni Magdolia. Tama, ganun nga ang nangyari. At ang Magindara noon, binihag ng kataw, ginawang asawa, hanggang sa nabuntis ito. Ngunit habang nasa sinapupunan ng Magindarang sangkor at hindi pa malaki, nakawala Magindara sa tulong din ng kakambal na kuba. Bali noong panahong iyon, Magkakampi pa sila at nagawa nilang talunin ang kataw sa tulong din ng taong bayan. Oh, yun naman ho pala eh. Magkakampi po sila. Pero bakit nila naman po yung ni Magnolia ngayon? Dahil mayroong isang magintara na galit sa nangyari at binigyan ng pag-asa si Eva na maging maganda. Kailangan maipasa sa pinagbubuntis na magintara ang pagiging kuba niya sa paraan ng pagkulong nito at isang ritual na nag-aalay ng tatlong buhay na dalagita. Doon naging matuwid ang likod ni Eva. At hindi po nagtaka yung mga tao sa pagbabago niya? Tapos siya sa pagkawala ng sanggol? Nabura sa isipan ng mga taga rito ang tungkol sa pagiging kuba niya. Bay kahit na ako eh, hindi ko maalala ang pagiging kuba niya noon. Eh, pero alam niyo po yun? May isang taong hindi tinatabla ng pagkalimot. K- kayo po ba yon? Hindi. Ang ama ko, isang batikang albularyo mula sa probinsya kung saan ang lolo mo nakatira ngayon. Kasama ako ng tatay namin na pumunta rito noon para magbigay ng tulong. A- ano? Tatay niyo yung lolo ko? <laughs> Apo kita, iho! Abay alam ko kung sino ka! Ala, Kamag-anak po pala kita. Oo, <laughs> pero ipapaliwanag ko mamaya kung paano kita nakilala ha. E basta, ang tatay namin noon ang hindi tinatablan ng pagkalimot. At ang kasaysayan na yon ay ipinasa niya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng kaalaban tungkol sa nakaraan na hindi na malaya ng kahit sino. Eh kung ganun wala na po yung tatay niyo? Eh, wala na dahil pinatay na siya sa pamamagitan ng bara. Grabe naman ho. Kadugo ko pala kayo. Oo, iho. Eh, lolo mo ko. At ang totoong rason kaya ka nandito ay para tulungan si Magnolia na makabalik sa tunay na siya. Hindi ko babatan yun. Normal siyang nilalang na may kakayahan lang tulad ng kanyang ama. Yung pabangon na yon ay pansamantala lang na magtutuwid ang likod niya. Pero ang langis na ginawa mo yon ang gagamitin mo sa kanya para bumalik siya sa dati ha. Yung langis ba na may abukado? Ang suka na nilagay natin roon. Yon ang makakatulong sa kanya. Dahil may nalaman na ako ay nagplano kami ni Manong Arman sa mga dapat gawin. May malaking papel pala akong gagampanan sa lugar na yon at malaki ang kinalaman nito kay Magnolia. Tulad ng sabi ni Manong Arman, kapag tuloy-tuloy na ginagamit ko ang langis na yon kay Magnolia, unti-unti siyang babalik sa dati. At si Chang Emma naman noon, napansin kong tila nagdaramdam. A- Aray ko, Diyos ko po, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang ang sakit naman ng likod ko? Ayos lang po ba kayo, Chang? Ay, nako. Masakit kasi ang likod ko eh. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero napakasakit talaga. Chang, baka lamig lang po yan at kailangan niyo lang po ng hilot. Eh siguro nga ano. Eh, gusto niyo po, hilutin ko po mamaya. Abay, talaga ba? <laughs> eh sige, sige. Para naman mabawasan ang pananakit ng katawan ko. Eh, tumatanda na kasi ako eh. <laughs> eh, ganun po talaga. Eh sige ho, mamaya hilutin ko po kayo. Ginawa ko naman ang pangako ko. At simula ng gabing yon, ganun na ang setup namin palagi. Lagi siyang nagpapahilot sa akin hanggang sa sumapit ang isa na namang gabi at narinig ko na naman ang malamyos na boses ni Magnolia. At paglabas ko, nakaabang siya roon sa anyong napakanormal na babae at pareho naming tinungo ang lugar kung saan nagkikita sila Tia Emma at ang matandang babae. Bakit ba kapag sumasakit ang likod mo ay eh, palagi ka na lang Isa ka talagang hangal. Tapos ano, yung pinadala mong babae sa akin nakatakas pa. Ilang beses na to ha? Eh, pasensya na ho kayo manang Lourdes. Pero ano ho bang sinasabi ninyong magpahilot? Bawal ho ba yun? Hindi mo pa rin ba talaga maintindihan? Ang taong kinupkup mo sa pamamahay mo, apo sa tuhod ng matandang albularyo noon! Sir Henry! Yung ginamit niyang langis sa'yo, susi yung para bumalik sa tunay na anyo ang pamangkin mo. At ikaw, babalik ka rin sa dati. At kapag nangyari yon, magigising ang nanay niya at maaalala ng mga taga rito ang lahat ng ginawa mo noon doon sa magindalang iniingatan nila. Walang la talaga. Naisahan yata ako ng mga kupal na yon. Lagot talaga sa akin yung lalaking yon. Eh kung ganun, ano ho ang dapat kong gawin? Papatayin ko ba yung lalaking yon? Sinasabi ko na nga ba, dapat hindi ako nagtiwala eh. Booking na kayo! Tumawa kayo sa akin! Ah, te- teka, ikaw? <sighs> Kuya Anton! Hindi na kayo ligtas na ito! Tara na! Tara na, Henry! Ano? Sasama tayo sa kanya? Oo, kasi kuya ko siya. Ku- kuya mo? May iwan ka kung kaya mo sumama. Tara na, Magnolia! Ah, teka! Sasama ako! Nagmadali nga kaming umalis sa lugar na yon. Sumunod kami ni Magnolia sa lalaki. At habang nagmamadali kaming tumatakas, biglang tumaas ang alon ng tubig. Tumakbo kami palayo roon. Pero paghampas ng alon, Tumama ito sa amin at mahigpit ko lang na hinawakan si Magnolia. Max! You alone! Henry! Henry, kumapit ka lang! Huwag kang bibitaw! Walang yanel. Dinadala tayo sa tubig na malalim. Eh, yung kasama mo, nasan na? Eh, hindi ko alam. Basta huwag kang bumitaw, ah. Sinasabi ko na nga bang mangingialam ka? Hindi kita hayaan saktan mo siya! Kahit kuulap pa kita, wala akong pakialam. Basta ililigtas ko si Magnolia. Magnolia, marunong ka lumangoy. Gawin mo! Umalis kayo sa tubig! Aray! Yung biti ko, Henry! Max, uh, ano nangyari? Napaano yung biti mo? Max! Henry! Henry, yung biti ko! Dahil nga wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa kanya, Kinapako na lang ang binti niya. Naaktuhan na may tumutubong matulis na bagay roon at nasugatan pa ako. Hindi nagtagal. Parang nag-iba na ang boses niya. May kasama na itong angil. At walang ano-ano ay hinawakan niya ako. Magaspang ng mga kamay niya at mahaba na ang mga kuko. <coughs> Max! Ako to! Si Henry to! Sumagot ka, Max! Ah! Aray! Max, balikat ko yan! Magnolia! Huwag mong gawin yan! Dali mo siya sa pampang! Bilis! Max, ako to! Hindi mo ako kailangan kagatin! Teka, saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako! Ang akala ko noon ay hihilahin niya ako patungo sa ilalim ng tubig. Pero hindi nagtagal, naramdaman kong mababaw na ito. Dahil doon ay dali-dali akong pumunta sa tabing dagat at walang magawa kundi ang tumakas na lang. Tila hinayaan niya rin ako dahil nangangamoy dugo na ako. Kinagat na kasi ako sa balikat at wala akong ibang pinuntahan kundi ang bahay ng lolo kong si Arman. <gasps> Lo! Lolo, tulong! lolo, tulong! Pabukas mo na pinto! Henry! Ay, sas gano! Eh, napano ka? Bakit kaduguan? May punit ang damit mo sa balikat. Eh, nako, halika. Pumasok ka. Sino may gawa niya at pasang basa ka pa, ha? Halika. Umupo ka rito, ha? Gagamutin natin yan. lo, tulong. Angap ni ulo. Naligo ko ba sa nakakatalis oras ng gabi? Eh, hindi po. may umatake na lang nagaling po sa dagat. Tinangay po kami ni Mag sa ilalim. Tapos doon po siya nagbago na anyo. Hindi niya po napigilan yung sarili niya, kinagat niya po ako. K- kaya yan po, punit po yata yung balikat ko, lo. Ay, patingin ako. Ay, naku naman. Bumaon yata tayo matutulis ang ngipin eh. Eh, sandali. Nilinisin ko muna. Ay, naku, pagpasensya mo na lang siya. Hindi niya lang nakontrol na sarili niya. Eh, alam ko naman po yun. Pero babalik po ba siya sa dati? Babalik ka sa dati. Tao pa rin naman siya eh. Nakuha niya lang yung pagkataong yon dahil sa tatay niya. Ay, nandoon ba si Anton? A- alam niyo rin yung tungkol sa kanya? Kapatid niya si Anton. Si Anton ang gumawa ng paraan para makauwi siya rito at magamot. Oh? Si, si Anton ba yung kausap niya sa cellphone noon? Oo. Ginaya niya lang ang poses ni Emma at pinaniwala niya si Magdoya na ganoon nga. Pero alam kong itong mga araw lang nag-uusap na sila eh. Alam kong may alam si Magnolia tungkol sa katotohanan. O, opo, Lolo. Pinalam niya rin po sa akin. A- a- aray! Ay, naku, pasesa ka na. Eh, nadiinan ko ata na sobra. Eh, ayos lang po. Pero sana, ayos lang po siya. Eh, si Anton, sana muna bahala sa kanya. Ang importante, ikaw, maayos ka nakarating dito at ligtas na ha. May tiwala naman akong malalagpasan ni Magnolia yon. Malakas siya base sa nasaksihan ko, kaya alam kong kaya niyang protektahan ang sarili niya. Alam ko rin kasing natauhan siya kanina, kaya naihatid pa niya ako sa pampang. At nang matapos akong magamot ni Lolo Arman, binigyan niya rin ako ng pwesto para makapagpahinga. Siguro mga dalawang oras makalipas noon, medyo dinadalaw na ako ng antok. May bigla namang kumatok sa bahay nila. Naku, may kumakatok. Sino kaya to? Ay, sino yan? Manong Arman, ako po ito. Nandiyan po ba si Henry? Ma- Max? Henry? Henry, ayos ka lang ba? Ay, sandali. Bubuksan ko lang yung pituan, ha? Oh, ay, naku. Wala kang damit. Sandali, Henry. Pahanod nga niyang tuwalya. Ah, o- opo. Eh, a- ayos lang po ba siya? Ay, dyan ka lang muna, ha? Wala ka kasing suote. O iha, ho. Lagay mo sa katawan mo at pumasok ka rito. Tuwid na tuwid ka ng tumayo, ha? Wala ka ng buko sa likod. Opo, Manong Arman. Bumalik na po ako sa tunay na ako. Nasaan na po ba si Henry? Nandito siya sa loob. Mags! Aayos ka lang ba? Pa Pasensya ka na kasi hindi ko napigilan yung sarili ko kanina eh. Naamoy ko kagad yung dugo mo. Malaki ba yung sugat mo? Masakit ba? Bugs, ayos lang ako. Hindi mo kailangan magpanik. Pasensya ka na talaga ha. Ah. Naiintindihan ko naman kung bakit mo nagawa yon. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Halika dito. Ay, ay, ito. Damit ito ng anak ko. Isuot mo muna ito ha. Halika dito, magbihis ka na. Maraming salamat po, Manong. Gumaan ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko siyang ligtas. Matapos niyang magsuot ng damit, agad siyang lumapit sa akin at sinuri ang sugat ko. Umiiyak siya sa sobrang konsensya kahit hindi ko naman siya sinisisi. Uy, ayos nga lang ako. Tsaka, nagamot na to. Hindi na masyado masakit. Natakot ka siguro sa akin kanina, no? Nakita ko kasi kung paano ka tumakbo eh. Halos madapa-dapa ka pa nga. Eh totoo niyan. Nabigla lang din ako. Tsaka isa pa, kung hindi mo kaya kontrolin yung sarili mo, maitutulong ko lang talaga sa'yo eh. Layuan ka para hindi mo ako masaktan. Tama naman yung ginawa ko, di ba? Pero hindi ka talaga natatakot sa akin? K kahit ngayon? Hindi. Ba't naman ako matatakot sa'yo? Eh, hindi mo ba naiisip na baka bigla akong magpalit ng anyo, tapos kagatin kita? Eh, alam ko namang hindi mo gagawin yun kung nakokontrol mo yan, di ba? Basta, di ako natatakot sa'yo, Mags. Masaya nga ako dahil gumagamit ka na ng lakas para protektahan mo yung sarili mo eh. Tsaka sana, lagi ka ng ganyan. Yung matangkad, para naman mas maramdaman mo na hindi ka na iba sa lahat. <laughs> Grabe, no? Kaibigan talaga kita. Ikaw lang yung tumanggap sa akin ng ganito eh. Yung buo. Buong dugo at saka laman ko, saka buto. Ano? <laughs> Nagbiro ka pa talaga ng ganyan ha? Doon kami nagpalipas ng gabi sa bahay ni Manong Arman. At kinabukasan naman, maaga pa ay naririnig ko na ang ingay ng mga tao sa di kalayuan. Pinuntahan naman namin ang pinanggagalingan ng ingay na yon at natagpuan namin ito sa tapat ng bahay nila Magnolia. Ako, ano nangyayari dito? Tsaka mo! lumabas ka dyan! Naalala na namin yung lahat, lalo na ako! Alam ko kung anong ginawa mo sa ate ko kaya lumabas ka dyan! Mga kasama, mukhang tinatakasan na tayo! Pero totoo sinasabi ko, naalala ko na yung lahat! Nung bata pa ako, siya'y nakita ko kumuha kay ate. Pinakain niya yung kapatid ko sa isang halimaw sa dagat. Kapalit na pagiging maganda niya. Siya yung dahilan kung bakit may nawawalan talaga ita dito sa baryo natin. Pero, sarado yung bahay nila. Mukhang tumakas na siya. Mga kasama, nakalasa ko rin. Hawak niya si Silva, ang mabait na magindara natin. Yung kasaganahan ng kalagatan dito hindi na permanente tulad ng dati. Yun ay dahil sa mga inahalay ng dalagita. Yun ang pinambabayad na sa halimaw na iyo sa dagat. Oo, oh, tama yung sinabi ni Manong Arman. Siya isa na rin ng patayan dito sa baryo. Oh, oh, sandali. Magdolya. Hintayin ko na yung kuba ngayon. Bumalik na ako sa inyo na nararapat para sa akin. Ilabas niyo si Ali Silva at saka Emma! Wala ka nakawala dito! Kung hindi mo ilalabas yan, alam mo kung ano kaya ko gawin! Ilabas niyo! Sigurado kung nandyan lang siya sa loob. Pasukin na natin yung bahay. Nagbigay ng permiso mayari. Pumasok na tayo! Talagang hinalughog ng mga taong yun ang bahay at hindi nila natagpuan si Chang Emma sa loob. Maraming mga taong nakasaksi pala ng kalupitan noon na inalis sa alaala nila. At alam nilang lahat kung sino ang punot dulo. Dahil naman sa ganon, lumapit sila kay Magnolia at sinabing siya lang daw ang makakatalo sa kung sino mang halimaw ang lapastangan sa mga kaanak nito. <sighs> Mags, mabigat na obligasyon to. Paano mo harapin yung asong sa ilalim ng dagat? Tutulungan ko siya. O sige, may tiwala ako sa kanya. Tsaka isa pa, kailangan natin si Kuya Anton. Kailangan siya ni Max para talunin yung lang na yun. Naghanda na mga tao para sa paglalayag mamayang gabi. Hahantayin natin ulit ang magintara na yon. At palalayain ang ina ni Magnolia. Isasama po ako. Ako rin, sasama din ako. malaking bangka na luma na rin ang inihanda ng lahat para nga sa paglalayag kapag sumapit ang gabi. Ako naman, sa kabila ng suliraning yon at ng mga tao na puno ng sama ng loob at emosyon, kabaliktara naman ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan si Magnolia. Napakasaya kong hindi na siya naiiba sa iba ngayon. Nakikita ko ang kapayapaan sa bawat pagkilos niya kapag natapos ang kaguluhang ito. Sumapit ang oras ng gabi na hinihintay ng lahat. Handang-handa na rin ako. Kasama ang sandatang ibinigay sa akin ni Lolo Arman. Ang mga taong yun din, may dala ring dinamita upang gamitin laban sa mga magindara. Ang ginawa na lang namin noon ay pumalaot. Diretso lang tayo. Hihinto tayo sa isla na parang palubog na. Medyo maalon doon, kaya mag-ingat lang. Ah, uh, Mags, ayos lang din ba sa mga tao yung tungkol sa katauhan ni Kuya Anton? Sa pagkakaalam ko kasi, si Anton yung kadalasang nagliligtas sa mga tao dito kapag naaalanganin sila sa karagatan. May ilan na nga nakasaksi sa pagiging bayani niya eh. Nanilihim lang din niya noon. Pero ngayon, ginagamit ito ng mga tao para hikayatin yung iba na pagkatiwalaan siya. Tulad ko, tingin nga nila sa akin, pampaswerte dito sa lugar eh. Kaya tanggap nila yung pagkatao ko. Kaya lang, pinadala ako sa lugar kung saan maraming tao na hindi ako tanggap. Hmm, tungkol naman doon. Kalimutan mo na yun. Nakauwi ka na naman eh. At dito sigurado akong magiging masaya ka kapag nalutas na tong problema to. Oo naman. Sabik na nga akong harapin yung ganong kasarap na buhay eh. Hindi naman tumagal ng isang oras ang takbo ng mga bangka at narating na namin ang sinasabi ni Anton na palubog na isla raw. Tumataas ang alon ng tubig roon na kinokontrol lang din ni Anton para hindi mapahamak ang mga taong nasa barko. Bababa na ako, Pagdolya. Magabang ka lang dito, ha? Mag-ingat ka, Kuya Anton, ha? Iho, mag-ingat ka, ha? Nang tumalon siya sa ilalim ng tubig, Sinundan namin siya ng tingin. May dala siyang waterproof na ilaw at unti-unti itong lumiliit pa ilalim. Maya-maya pa ay sumasayaw na lalo ang bangka na para bang may puwersa na humihila dito pababa. At sa isang iglap, tumaas ang tubig at walang nagawa si Magnolia kundi tumalon para pigilan ang pagsayaw ng barko. Nandiyan na siya! Nandiyan na siya, mga kasama! Ang lapat! Ibaba na lang ba? At sa pasa, teka. Ihanda ko lang. Ako na po sa Lubel. Max, mag-iingat ka dyan. Eh, teka. Ito gamitin mo para hindi ka malapitan. <coughs> Akin na! Kanya-kanya lang kami ng kilos noon hanggang sa tumaas na lalo ang tubig. At may halimaw nang humawak sa unahan ng bangka. Nakakakilabot ang itsura nito. Naging dahilan ng pagsisigawan ng mga tao Gumalaw din ang bangka noon kaya nawalan ako ng balanse. Uh, hindi na ko kaya! Uh, ah, ari ah, ko! Andre! Malapit ka sa kanya! Ikaw! Halika dito! Uh, kukunin mo ako! Eto, saluhin mo! Uh, uh. Buisit! Nakailag siya! Bugs! Mag-ingat ka! Nasa ilalim siya ng tubig! Pre, bilis! Tayo na! Nakanda na yung labas! Teka! Huwag kayo magpapaputok ng dinamita! Si Magnolia nasa ilalim! Habang sinisikap naming makakilos ng maayos sa bangka, tumaas ulit ang tubig. Magkahalo na ang pangamba at lamig noon sa katawan ko dahil masyado na kaming basa. At pagtingin ko sa unahan, magkalaban na ang dalawang magindara. Naghahampasan sila ng kanilang mga buntot na siyang sanhi ng lalo pang pagtaas ng tubig. Magnolia! Ilapit mo siya dito! Hulog nyo! Mas malakas yung kalaban nyo! Alugan! Ano kailangan natin mailagay ito sa katawan niya! Mga kasama! Yung tubig tumataas ulit! Kumapit kayo! Tulungan niyo ako! May isa pang matindaga! Sisilba na yan! Silba! Tsaka siya! Tulong! Ka! Amin ko! Tumatabingi ba ka? Tumatabingi ba ka? Ah! ah! Aray! Ah, likod ko! Oregon Tol! Pakipigil muna! Ano na? Ibag mo siya rito! Nang makiat na sa bangka ang katawan ng magindara na yon, doon nagkaroon ng tulong si Magnolia laban sa isa pang mabangis. Dahil dalawa na sila, Nagawa nilang ilapit ang halimaw sa bangka at saka naman namin tinalian ang mahigpit. Ukala pumalag! Malakas ka lang sumahay ka pero labas sa amin lahat! Kulang ka at hindi mo kami kaya! Bitawan niyo ako! Antonio! Hindi mo to kailangan gawin sa akin, Apo! Apo? Tinanggalan na kita ng ganyang karapatan sa pagkatao ko! Matapos mong patayin ang nanay ko! Doon pa lang, tinuring mo na siyang hindi anak. Kaya hindi mo ako apo. Sige, Magnolia. Itali siya. Higpitan mo! Mga kasama! Parating na isang bako! At isa! Salubungin sila! Pinatras namin ang bangka na yon at lumipat sa isa pang malaking bangka rin. Binalik namin sa tubig ang isang magindara at inalalayan ito ni Magnolia, papunta sa isa pang bangka. Iniwan namin ang sinakyan namin puno ng dinamita. At naroon ang matandang magindara. At nang makalayo na kami roon, agad naming pinasabog ang mismong bangka. Ah, naku, tapos na. Nakaganti na ang lahat. Nakuha niyo na ang ustisya pagiganti ko na rin ang nanay ko. Sa ganitong paraan niyo rin ba pinatay yung kataw noon? Oo, ganito rin. At sa tulong iyon ni Silva, eh, hindi pa rin ba siya nagigising ha? Eh, hindi pa po, Manong. Masyado po siyang mahina. Ah, siya. Ibalik muna natin siya sa pangpangalagaan, ha? Pagbalik namin sa Pampangay, gumawa kami ng pahingahan para sa nila lang ngayon. Agad ako kumilos upang bigyan ng pantakip sa katawan si Magnolia. Bago pa siya tuluyang bumalik sa anyong tao. Eh, masyado na siyang mahina. Ano kayang pwede makagamot sa ganito? Sigurado ako na halamang dagat din. Wala siyang ibang kailangan kundi ang katas nito. Pigiin mo lang at painumin sa kanya. At ito naman para sa mga sugat niya. Si Chang Emma? Andun ang tiyahin mo. Magnolia. Pero wala pa rin buhay. Pinatay siya ng dilalang na iyon. Kunin ko lang ang katawan niya para mabigyan mo ng maayos sa libing. Sa kabila ng ginawa ng tsahin niya sa kanya, Nakita ko pa rin na naging malungkot ang mukha niya. At hindi nagtagal, bumalik na sa pagiging tao ang katawan ng nanay niya. At kamukha nga ito ni Chang Emma. Yun nga lang, pumayat ang mukha nito. Tulad ng sabi ni Anton, kinuha niya mula sa ilalim ng tubig ang katawan ng tsahe ni Magnolia at pinaglamayan. Saktong gising na rin ng kanyang ina. At malungkot din itong nakatitig dun sa kabaong ng kapatid nang maipwesto na ang lahat sa bahay nila. Hindi kami ganito noon, anak. Bigla na lang siyang nagbago tapos tinaraydor niya ako. At kinuha ka niya sa akin, Magnolia. Kinuha ka niya at inilayo. Pero nay, bumalik naman po ako eh. At maraming salamat anak. Dahil kahit hindi ako nagpalaki sa'yo, kilala mo pa rin ako. Siyempre <laughs> eh, naman po. Hindi kaya masarap yung buhay ko, Banay. Huwag kang mag-alala, anak. Tapos na ang paghihirap mong yon. Yan na ang totoong ikaw. At wala kang diferensya sa katawan. Isa kang magandang babae na karapat dapat respetuhin. Eh, yun nga lang. Ngayong maganda ka na. Sigurado akong susunod ang paningin ng mga lalaking tutong sa rosas eh. <laughs> Kaya mag-iingat ka sa pakikihalubilo sa kanila ha. Oo. Ba- ba't ka sa amin nakatingin? <laughs> Oo nga. Wala naman akong balak ligawan yung kapatid mo, no? Kasi meron mo naman. Tsaka, kahit kailan naman, hindi naman naging problema sa akin yung pagiging kuba ni Magsi. Ano ka ba? Kaibigan ko yan, no? At tanggap ko yan kahit magdalo pa yung ilong niya, no? Di kaya tatlo yung mata niya. Eh, <laughs> ang importante, si Magnolia pa rin siya ano sinasabi mo dyan na dalawang ilong at saka tatlong mata? Sira ulo ka talaga eh. Pero totoo po yun, Nay. Wala akong ibang tagapagtanggol kundi si Henry lang po talaga. Kapag nga po may girlfriend yan tapos inaaway ako ng girlfriend niya, hinihiwalayan niya yun eh. Oh, di ba Nay? Napakasira ulo talaga. Oh, sus! <laughs> Kinikilig ka lang eh. <laughs> sus, walang ganun no? Pinagkaroon na siya ng nilang nobya. Hindi na siya pwede sa kapatid ko, no? May sinabi ba ako liligaw ngayong kapatid mo? Eh, tama nga si Mickey. Masyado ka naman asumero. Magkaibigan lang kami ni Magnolia, no? Yun lang yun. Pero ang mga salitang yon ay naging kasinungalingan sa bandang huli. Dahil sa paglipas ng panahon, hindi lang kami naging magkaibigan ni Magnolia, kundi higit pa doon ang naging samahan namin. Simula sa panahong tapos na ang ganong problema, nang magdesisyong mamuhay bilang tao ang mga aswang na yun sa dagat. Tila nalimot na rin ang mga tao sa panahon ngayon na kaya nilang magbago ng anyo. Talagang namuhay kami ng normal kasama sila noon. May anak kami ni Magnolia, Miss Clar, pero hindi siya nanggaling sa amin. Si Magnolia kasi kahit ano gawin, hindi talaga nakakabuo. Pero nang may isang estudyante na nabuntis ng maaga, at nahihirapan sa responsibilidad bilang magulang. Nagdesisyon siyang ibigay sa amin ang bata. Yon ang naging anak namin ngayon. At mahal na mahal namin siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ako pong muli ito, si Henry. Lubos na gumagalang.